Kajikaldi txiki, zut lehen aldiko, antolatzen duzuela, ikastolako burasoek. Zuen iniziatiba da, gaurkoa? Bai, gure iniziatiba da, baina baginuan ere erriko etxearen sustengua, eh? erriko eh? etxak onten da egiten baitugu. Eta, bai, biziki egun polita da, aurrak izi erri konten dira, lehen da, egur aldi dugu, giro gozoa. Nundik edo da ideia hori eskaz zen olako egun bat? gure iduriko bai eskasen, denak eh, burrasoak gira, beraz eh, aurrak ditugu pestan eta txemaiten ginuen eh, falta zela zerbait aurrei berezitua. Zuki programan ez dena aipatzeko, me joan zer egiten alko da, zer, egin den dute Ebe, eh hor, eh, biziki polita da hor izan baita duela guti aur kantu txapelketa. Biziki kantari onak ditugu, beraz hor edo eh, finalistak etorri dira lapurdikoak dira, eh? lapurdiko finalistak hor dira. Eta polita atxemaiten dugu kanta dezaten beste aurrean aintzinean. Eta hor, orain berean ari dira mm, dantzak egiten, aurrendako dantzak. Hori ere, gehienak Euskal dantzak ikasten ari dira, beraz zinez gogotik ari dira denak eta, eta polita da. Haukak ba, eh, joftetan, zuek lanean ziste Bai, lanean gira, baina zinez eh, giro goxoan ari gira, erran behar da, plaza hortan itzala badera, jartzeko tokiak badirela, Piskat, adin guzietako diendea ikusten dela eta zinez eh, hori da gurezat importantea dena eta piskat galtzen ari dela bayonan hor Um, zinez bada erriko eh, giro bat, giro euskaldun bat, giro goxoa, belaunaldi guztiak nahasirik eta eta pesta polita da. Hori da gure hori nahi genuke eh, baionaren zat. Kultu, kulturatik, eh, heldu da, giro hori, dantza, musika, hori, ere hemen baitzik, gasik ez da atxemat. Bai, eta, eta domaia da, baina bai, egia da, me kulturak egiten du, hizkuntzak ere hainitz egiten du, bada, zinez, errespetua, giro hona, ez dakit nola erran behar den, baina ez konten gira. Beraz, gau hemen, zein duzue, dantzain duzue, kantuan zein duzue? Dantzain Be, marmuts eta zazpi jauziak eta zapata ino dantzik duen Eta non ikasi duzuri? Horai batan. Dantzai eskola beraz? Bai. beraz, nola patsata? Jauzintxa. Hoi zein den duzue, dantzatu, kantatu edo? Dobla. Ez dakegu horreindik, izazkia bukatuta ikusiko dugu. Hona da izazkia? Bai eta egin duzu egin duzu mahmuts, banako, ze dan, zer dantza gehiago ezagutzen duzu, eh? Ebat! Zazpi jauziak! nik maite utzaila izaita eta ikastainiz. Ni, nire eh, familia guztia egiten dudan zala, musika egiten dudan eh, zaren Eta nire ama lehen irakasle eh, musika uh, zat, beraz egiten egiten nuen. Baina orain nire ama eta nire, ilogi, txantxak egiten dirit kurtsuak. Eta musika ere egiten duzu, biskak? Bez urte, behaltziko dut biolina. Hor, nire aitania dira jutzen. Lan urtea baita, nola, nola doa experimentazio hori hori eta badagiru? Nik bai, uste dut eh, lehen aldi bat izaiteko badela giro polita, eh, egia da bedar bada urguziak ez direla usartzen oraindik, baina uste dut hortan lagundu behar ditugula gurasuok eta beste gazte eta helduok ondoan girenak, eta ez uste dut eh, dela, giro honean pasatzen dela eta uste dut eh, gure aurrek plazer hartzen dutela plazan dantzatzea eta hori zen helburua. Gehienak dantzera dira gainera uste, eh, dantza eskoletan ari dira? Bai, eh, ikastolan jadanik dola urte zonbait dantza hartu zituzten eta gero zik bat tokiko dantza taldeetan, orai bat lehinua eta olako taldeetan ari dira ere ikasten eta uste dut dantza taldeetan ikasten dutena ez sekulan plazan emaiten eta plazer hartzen helduekin partekatzea dantza alferik dela gero larumat goiziz guziz edo astezken guziz errepiketara eramaitea. maitea, ba, zara, e, eh, uste dut, eh, parada ezin dela bai honan aurren egunakari eh, aurrekin ba, karikaldi hori ospatzea. Beharrezkoa zen, olako leku bat aurrendako, hemen ere? Ba, noski baiat, eh, uste dut, eh, maleruzki olako pesta ereduetan eh, aurrak baztertuak direla, ez dela animazioa aurrentzat, eta uste dut, ba, guraso lan, gure guraso lana dela ere, bataloak eta garagardoak saltzeaz gain, eta eta dirua ikastorentzat baitez padakoa dugu, baina e, uste dut, pestak gozatu ere behar ditugula, bai, helduak lanean, baina baita ere gure aurrekin pesta egiten, eta pesta eredu, garriak Eh, plazaratzen gure aurrentzat, ba ez dezaten ikusi bakarrik baionako gegei egikeriak.